Nena maldición, nena maldición. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Nena maldición, ey, nena maldición. Yo, yo ni la conozco, pero jugaría con vos.